บุ๊กทูสามสิบเก้าซิโอโนรถเสีย خرابی ماشین ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ پمپ بنزین بعدی کجاست ยางรถของดิฉันแบนค่ะ لاستیکم پنچر شده เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ می توانید چرخ ماشین را عوض کنید ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ من به چند لیتر گازوئیل نیاز دارم ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ من دیگر بنزین ندارم คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ گالون ذخیره بنزین همراه دارید ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ کجا می توانم تلفن بزنم ดิฉันต้องการรถลากค่ะ من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بگسل کردن نیاز دارم ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ من دنبال یک تعمیرگاه هستم เกิดอุบัติเหตุ یک تصادف رخ داده است ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ باجه تلفن بعدی کجاست คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ تلفن همراه نزدتان هست เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ ما احتیاج به کمک داریم ตามหมอให้ทีค่ะ یک دکتر صدا کنید เรียกตำรวจให้ทีค่ะ پلیس را خبر کنید ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ مدارکتان لطفاً ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ لطفاً گواهینامه خود را نشان دهید ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ لطفاً کارت خودرو را نشان دهید